bizikleta martxa bat, eh, abiatu zenuten geoko espetxetik, eta mhm. ongi baldin banabil martutenen bukatzeko, nortzuk zarete eta nundik ideia hori? Bai, ba, bueno, gugea e, zazpi bila bost aiten bizikletan eta bi furgonetan lagunduz, Eta, eta, bueno, ideia hau sortu zen, e, etxeratek urria buelta hortan, e, bere, ba, bueno, presuen egoeran datuk E, eguneratu zituenean, ba ikusi genuen e, bazeola urrunketa politika atzeak e, izan prozesu hori ez, e, hmm. Espainiar estatun bertan e, urrutina zegona bo, edo, dagona Madrilen dago eta eta Frantziar estatun ere ja preso guztik lan emezanen. Alare, pues, ba kasu bat e, reoko espetxian eta eta nabarmen denetan urrunen azela. Urrutin dagoena e, Espainiar estatun boston bat kilometrota dago eta reokoa bai, behaz iran kilometro inguru da. Eta hoi ikusita, pentsatu denun, ba, aldarrik apen ezko, e, ba, una ekintza bat egin nula. Eta, eta, bueno, ba, nola bizikletan ibiltzen lagun talde bat eta, ba, bueno, bildu genun. Eta, nola izu, bat zeratik, ez tebiten jun furgonetaz. Eta, eta itzulerako bidea, ba, ba, bizikletan. Eta horriekin genian, e, den egun, abitu ginen, bila honatekan e, Parisa, eta abisa, e, atzo abitu ginen, ingen un lehenengo etapa, reotikan e, eta, eta gaur bloistik e, poatierrea. Egeon dagoen presoa bera ezagutzen duzue edo edo ez, ez da baitez bada bai. Bai, gainea kasualidadez, ba hoi, eh, e, indarra da, ba, gu bizikian erritik bost kilometreta dagona, eta eta bueno, ezaguna zitegun bere kasua, senidekin ere iteiteko aukera izan dugu, telefonoz inkluso berrekin eh, hitz egiteko aukera izan dugu, eta eta oso aberatxe izan da esperientzia ez. Eh, berak segulako indarra eta gogoa transmititu zigun, behar ba, motivazioa handiz eh, hartu zula proiektu hau, eta eta klar, hori guri trasladatzen ba, gure indarrez eta, eta motivazio ez. Atzo ez duzu izan ez, pentsatzen dut aukerarik berekin hitz egiteko edo ju batzuk botatzeko kanpotik? Bai, bai, atzo, bueno, eh, han parkinean, espetxeko parkinean bertan hasi genuen eh, itzulera bidea, eta, eta bueno, bai, petardo batzuk eta bota <laughs> eta, eta entzuntzi justen, eta, eta bueno, bai, kampo, e, eh, barrutik kanpora eta kanpotik barrurare oiu trukak eta bat izan zen, e, oso mm. politia izan zen egia zen. Pentsatzen dut, eh, dena antolatua duzuela ez, nun egin eta itzean, eta hori dena aurretik antolatu duzuela? Hori da, hori da gaur hemen poatierren bertan iten degulo, eta bihar barbezi eragoaz, eta handik ba bizkarrotzea, bizkarrotzetikan ziburua, eta ekingo genion ja, ba, bueno, amindoko gaita marren iritsiko gineke ziburura, gero parte hartuko dugu bertan e, antolat, bueno, donioan eloitzunen markatu e, antolatu duten e, elkarretaratzean, eta abendoko gaita maikago izan, ekingo genioke ja, azkeneko etapari, e, erabaki genula, ba, bueno, jendeari irekitzea ba, eta animatzen dena gure ingurune izatea, izango ditzakela, ba, bizi burutikan e, Zemat kilometro egiten dituzue gutxi gora bera egunean? Ba, egunero da egiten, egun da gai hueltan, gaur, ba, una, atzore, Bixo, egun da irurogei bat ateaztian, e, gaur egun da irurogei eta iruzte izan diala, bantxe gukatu ditugula. Mm. Eta, eta bai, eguneroko kilometra da, gutxi gora bera, hortik jungoa. Ez da gaizki. <laughs> Eta beraz, azken egunerako, jendeari dei egiten diozu ezuekin parte hartzeko. Hori da, hori da. Eta bukatuko da, martutenen hogeita maikan. Hori da, martutenen e, sare herritarrak antolatu du, ba, bueno, urtero antolatzen duen gabonetako mobilizazioa, ibuzko eda okionez martuteneko espetxetik abiatuta izango dana, eta gu ordurako iritsiko da, maiketan da, eta ordurako iriztea da asmoa, eta bat egitea manifestazio horrekin. Ados, ba, bainat mi esker, eh, gure galderei erantzuteagatik, eta animo eta bidai hon. Os, no eskerri asko plazer bat. Mil esker, aio. Ale, gelorte.